Egunon oroer, haur eta gaztean emankizun parte hartzailea euskal irratietan. Badakizue zuen saioa dela eta etxetik grabatu ipuin alegia, irristorio, kantu edo bertso, e, grabatzen alduzula eta igorri, gure puntu abildua gemail puntu komerat, whatsapp ez ere bai, 06, ogoita hamar, 0 zazpi, larogoita amasei, hamar zenbakirat. Gaur unai Wolfram Rekaltek galtsa gorriak ipuina kondatuko dauku eta maite landartek hartzatsoa eta girafa. Egoa eta leinaren aitatsik gure gatua pitsitsi eta aitatxiren otua jada kantatu ondotik balaan astoa emanen dauku kantua. Sohutako ikastorako idoiak asmakitzun bat eh, proposatuko dauku eta donapaleuko Eskola Publikoko luik ere asmakitzun bat eta hauko rapido bat eta barnean egon behar baita adar bakarra edo likorna delakoa kartoinez nola egin ditaiken eganen dauku mila koloreko zelin miraiek. Eta eman kizun nunen asteko, asmakizun bat, sohutako ikastolako idoiak proposaturik. Gaisa bada lau zanko dutxu. handi da ez da egitzen. Azkarra da, jaten dugulaik, jan haia gainean ezartzen dugu. Lan egiten dugulaik, zorua gainean ezartzen dugu. Goizagusiak ezartzen ahal dutugu. Zer da? Mahain bat. Milesker hiduia eta sohutatik donapale urrat goaz eskola publikoko luik aokorapilo bat eta asmakizun bat egin dauzkigo. Egunon. Ola chatzen dudan à piloa. Sili chouli souli, souli, souli chartou, sili chouli. Ola proposatzen dudan asmakizuna. Bietan amar eta Gita Alen Guitalalen, alietan, abil eta Aline. berriak. Adio! esker zuri ere lui, eta gure egungo lehenbiziko ipuina, beskoitzeko maite landartek kondatuko dauku, hartzatsoa eta girafa. Hartzatsoa eta girafa. Zooan bizi denetik hartzatsoa triste eta isilik dago harrizko pareta jaundi batek inguratzen du. Dira faza jari begira egoiten da, ahanguratuta, bien artean den burdinezko hexien artetik. Eta, aratsalde batez, hartzatsoari tira faza agertu zaio paretaren beste aldetik eta mintzatu ziren. Ba alda hartzik, hor kanpoan, galdetu du hartzatxoak, zeren nik ez dut deus ikusten hemendik. Badago, badago bai hartzatxo, erantzuen dirazak. Zua oitz, handiko oian bat ikusten dut, haintzira bat arainez betea, eta hartzak hainiz eta hainiz hartzatsuari plazer egin zaion, jakitea zertzen paretaren beste aldean. Eta egun guziz galetzen dio dira konta dezan zer ikusten duen. Girafari entzuten ari denean, hartzatsoak esten ditu begiak, eta hartzarekin bizi dela, hartzekin bizi dela amesten du konta zu jirafa, ze jari dira, ze jari da gertatzen egun beste aldean. Ara, hartzatxo, loreak eta pinpirinak daude bazter guzietan. Iartz maite mindu dira, eta txalupan pasatzen dira hain zidan. Eta beste hartz batzuk jostetan ari dira. Jirafa ikusi alduzu, zumbat erle baden, bestiaren egiten ari ote dira. Bazinaki hartza hartzek erlautz bat aurkitu dute, bainan erleak askik esu dira. Hartz batzuek, hain zidara egindute jauzi erleetatik uruntzeko hartz bati sudurraren puntan egin diote zista bat, gaixua. Zein usain ona den dirafa, usain hori ezagutzen dut, gaztainak erretzen ari dira? Hostu horiak erortzen ari dira zuaitzetatik. Batzuk airean firrindan doazi, beste batzuk aitziran pausatzen dira pentsatzen dut gaztaina jatea antolatu dutela. Musika ere jotzen dute, eta dantzan ere ari dira beste batzuk. Entzuten ote dituzu, hartzatxo? Zonbait egun berantago, hola mintzatu zen. Ah, zer hotza dira za! Jokatu nezake gaur, hautza guziak leize ziloan gelditu direla. Egia duzu, da, eta eluga ari du. Zuaitzak zuri-zuriak dira, eta haintzira izoztua. Hala ere, hartzak atera dira hartzatxo. Batzuk jostatzen ari dira elugi zoztuaren gainean lehatuz. Beste batzuk eluga botatzen dute elgarri. Girafaren ondoan, hartzatxoren egunak alaiagoak dira. Azuetan, ahonzten du, harrizko pareta duela inguruan. Eta, gau batez, girafa zaharra eritu da, eta eraman zootik hartzatxo girafaren bea egoiten da. Naiz eta hilargi bat bestearen ondotik pasatu, bere laguna ez da berri zitzuri. Zein behar ezkoa duen haren laguntasuna, harekin solasean aritzea, eta girafak kanpoko hartzen bizitzak ondatzea. Denborarekin, hartz handi bilakatu da hartzatxo. Hain beste handitu da, nun bere aztaparekin harrizko paretaren gainetik burgoa luzatu eta begiratu zuen. Hartzatxoren bihotzak pil-pil jo zuen, bere begien aitzinean ez zen ez oianik, ez aintzirarik, ez eta hartzarik bakarrik etxeak eta etxeak, erraldoiak eta ilunak. Gau hartan, harrizko paretaren kontra ezagi, etzanik jarri da, eta jirafarekin ukan harremanaz horroitu da hartza. Eta ulertu du, unkitua zen, bere lagun zaharrak, Zer egin zuen beretako handik zonbait ikunen buruan, haratsalde batez, elefante txiki bat etorri zen zohora. Baretaren beste aldetik, hartza ikusi duenean, jakin minez galdetu di zion. Baldago, elefanterik orkan poan! Badira bai, erantzun zuen hartzak, bere Palmondoak dituen oian bat ikusten dut. Urfresko hartzen dute. Elefante multso batek aitzidan. Eta hola mintzatu ziren egun guziz. hartza kontatzen zituen, erakik asmatzen zituenak elefante kikiari. Hala bazana, edo ez bazan sardadila kalabazan. Entzuleak ondoko eguna karte denbora latzuntan egon zaitezen azkar. Adio. Maite landart, mil esker zuri. Orain hirukote bat agurtuko dugu, horroitzizte, etxialdiaren garaia obeki eragaiteko, egoak eta leinak, aita txiri galdekiten dakotela kantu bat, eta aita bere etxetik grabatzen eta kantatzen diela, gaur balaan kantatzen dia aita leina eta egoari. balaan, izatera zuen izan. zela, den bozionetan, sartu zenen elizako koro barnehetan, eta ianka lotu bere aldareko buketak hausik izartetan gure askoan balahan izan zerauku heliza. Utzirik loku luska eta konfesionala, jaunertorak hartu du burutze makila, eta hartaz zampatuz helizatik aizatu Oi gure kabala Nure askoan balahan Izatera duen Zergatik ez den naizu Elizan astori Pentsaketan ari da Balahan gerostik Horroi baita asto bat Berok lehen egu berria gertatu zelari. Gure astuan balahan, izan zen auku lehen izan. Gure astuan balahan, izan zen auku izan. biba zua itatxi, esker mila ere egoa eta leinaren partez, zure alaba etxiak dira, eta gure partez ere bai, mireske esker itatxi. Orain unai Wolfram Hekalt gazteari hitza utz dezakogun, galtsagorriak ipuinaren kondatzeko. Galtsagorriak Galtsagorriak, jeinu txiki batzuk dira, horratzontzietan launaka bizi direnak sekulako indarra izaten dute, eta jabearen esanetara erabili ohi dute beti indarrori. Euskal Herriko beste zenbait lekuetan, familiarrak edo mamarroak ere deitzen diete. Kaltxagorriak lortzeko, barandiaranek esan duenez, behintzat, baionako denda batean erosten zirela uste omen zen, zarautzen eta herri horretan bertan itzain baten apustu egin omen zuen behin bere idiei inork baino urrutirago eramango zutela harria. Eta ikusi zuenean, indarri gabe ari zirela gelditzen, horratzontzia jarri zuela ustarrian, eta horrela irabazi omen zuela apustua. Garai batean ba omen zen zarautzen gizon bat, zorriak baino behartsuagoa zen. Eta oso suerte txarrekoa gainera zertan ere hasten zen galduan ateratzen baitzen beti. Tomateak landatzen baitzituen, euria egingo zuen eta ustelu egingo zitzaizkion denak. Behi eder bat erosten bazuen, gaixotu eta hil egingo zitzaion. Ezkontzeratzi joanean, andregaiak ez bat ez bi utzi egingo zuen beste mutil batekin ezkontzeko. Eta horrela beti, etxita, bere sorte hobetzeko, zer egin ezakiela, herriz kanpoko txabola batean bizi zen atxo baten gana joan zen. Jendeak dioenez, sorgina edantzeko zerbait omen zen atxo hura, eta ahalmen eskutua komen zituen. alabaitzuen izena, bere ez behar guztiak kontatu zizkion bada, eta atxo zarra, baionara joateko alkatu zion. Hango denda berezi batean, horratzontzi bat lau galtxagorrekin erosteko eta erabat aldatuko zitzaiola bizia. Peio, bideari lotu zitzaion, eta baionara iritsetakoan dendaren bila hasi zen. Arkitu zuenean, horratzontzi miragarri aietako bat erosi zuen, ontza erdi urre ordainduz. Saltzaiak, aholkoa eman zion esanez, jeinu eukitzeko beti lanpeturik galtxagorriak jasan ezinezko bihurtze zirela bestela eta. Itzuli zen bada gure gizona zarautzera. Eta bere galtxagorriaien ahalmena frogatzen hasi zen. Lehenik soroa araiteko agindu zien, eta hala egin zuten, peio konturatu baino lehen, lana bukatua eta beste zerregin baten eske zituen. Xar nahi duzu egitea! Eta zuaitzak inausteko agindu zien beste aldera behiratu orduko, lan eske zituzten berriro. Zer nahi duzu Peiok, beste lan asko du zituen. Teiatua eta horma konpontzeko, putzu bat zulatzeko, egurra txikitzeko, ganadua biltzeko, garaia eotzeko, behiak gesteko, gazte egiteko eta bar. Egun bukatu baino lehen, baserriko lan guztiak egina eskaten xomorroaiek zer nahi duzu egitea, zer nahi duzu egitea, galetzen ziot behin eta berriro. Baina peio, ez ekin zer gehiago agindu, egiteko berriak asmatu nahi zituen, baina ez zitzaion zer bururatzen. Orduan, lau galtxa horriak atzeko zaurrera hasi ziren lanean, erindako hasiak guztiak atera zituzten. Adarrak berriro ere zuaitzetan jarri zituzen, teiatu eta koteiak kendu zituzten, putzua berriro ere bete zuten, egurren borretan bilu zuten eta ganaduari jarregin zioten. Gizonak ez zekien nola geldiarazi eta deitu egin zien. Ea bada, orain ekarri zazue ura ontzi honetan, esan ziren, eta bahe bat eman zien ura garraiatzeko. Kaltzagorriak txaiatu ziren esan abetetzen, baina ura zuloetatik joaten zitzaien, eta aleginak ahalegin ezin zuten uri garraiatu. Bete ezineko gauza bat agindu diguzu eta horregatik alde egingo dugu eta ez gaituzu gehiago ikusiko. Eta hori esanek desagertu egin ziren. Peiok, ondorio atera zuen, hobetzela, sorte txarra izan, ez, bizitza osoak agindu ematen bizi. Unai Wolfram Rekalte Milesker. bururatzeko gure taile tenorea mila koloreko zelin mihai irakaslearekin beti marinezekin dugu hau laguntzaile lanetan ibiltzen baitzauko. Mirai, Selin Mirai, ongietorri egunon. Egunon. Orduan gaur, ze baute. Ba, nik eme zerbait irringarri egitea, polita urrendako, mm -hmm. ba, ah, elduen dako ere ametxetan maite baitugu. Ba. Proposatzen dut orduan, eh, adar bakariko zaldia edo likorna baten egitea. -hmm. Baina beste abere bat izan daiteke, mm eh? -hmm. Bai. bakotsaren uh, eh, iritzia, uh, bai. eh, dinozora ere egina dut. Bai. nik tipi batekin, ordean uh, ideia da buru kartoinezko buru handi bat egitea mhm. eta hor asko hile ider ederrak mm -hmm. luze luziak ustea ateatzen eta horiekin hola tresak egiten alko dira edo mm hor edo purit purita logelako apainketa bat edo joko bestelako apainketa bat, mm eh, zintzirikatzeko uh, eh, mugian, voilà. Hala, eta denbora piskaten pasatzeko. Ba, eh? ametxetan hartzeko ah, piskat. Hala, bon, eh? betena eh, ikusi ditut hidudiak, ordean entzuleak orai entzuten bagitu zuen, zoazte, webgunerat, eta hori uh, bere blogerat, zelimiraien bloga deitzen da, mila koloren, kasez ba. badakizie, eta hana txema ene, blo, ene, ene, ene webgunean markatia da bazter batetan izulegiko erotiko kronikak badut Hala, markatia espresuki <laughs> hona argazkiak metatia dira mena denak handira bestaldean zari euskal irratiak ere eh? zenta ez da bakarri bai. denetan baste baita bon, aldatuko otor den e, obetuko Betena den ulertuko dute jendeak, jendeak, beraz, hala, e, ze behar da xuxen eh, horren egiteko? Ba, ez gauza anitz, bauz eso hor horkartoina handi bat gelditzen dena, eh, ah, handia. Beti bat dira. Mm. Lena gestak, seugase edo singolak ere. Ah, eh? eh? tindua, ordan hori uh, adar bakarriko zaldia ez baitez bada suria, eh? Nik batzuekin egina dugu beltzez, batzuekin arroxez, gorriz, bon. Mhm. Bako txaren gustura, bai. eh? o, tindu pixkat, do bomba arrestabat bari mauzi ere. Mm Ordan ideia da, barduzien marraztuz zaldi baten buria. Bon, ez da inbeste zarela, ez izte lehenketa, eh, modeloa fite atxamanen duzie, eh, da ingurua bakarrik sortzea, ez mhm. da ahunt zaldiaren burua, eta ez ahantzi adak bakarra. Horrein. Mm -hmm. eh, bai, Horrentzat, paietak bari maitu zietxean, mhm. oino obe, do urri mhm. kolore mm pixka bat, berbada, bada, dira maiteko. Bai. Eh? Uh, ez bari mausie, alu papera bausie, xukaldean, Mhm. ingurikatzen alko zi horrekin. Horrekin ere bai. bai. Hora, dir bai. dira bai. emaiteko, eh? simplik, eh. Ados. Beraz, barduzie, uh, buru bat moztu, eh? kartoinez egite kuter batekin inguria mozten, eta guai bauzie buru hori, beste kartoin batetan berriz buru hori pausatuko zi, eta ingurua berriz magaztuko eta kuterarekin eginen. Hordan, mm buru baten egiteko, bi buru behar Agunt simplea da. Bai, bistan dena. bistan <laughs> dena. Dena ulertzen dugu. Dena ulertzen duzien. <laughs> Bai. Bon. Eh, horiek egin eta, berduzien untsaik urusi, ze aldetaik berduzien tindatu zen, elgarri kolatu berko dituzien. Mm -hmm. Beraz bi aldeak uh, eh, tindatzen dituzi eta erdi, erdiko partea emarroina eh, susten duzi, ez da gertzen bat hmm, bai. Ados, uh, eh, bialdeak uh, tindatzen duzi, denbora hartan, horiek tindatiek baitira, sukatu behar da, eh? Bai, idortu behar dute. Uh, beraz, hartuko dituzi, dituzien kolore guzietako lehena gesta horiek. Mm -hmm. Eta hartzen duzi, ez dakit, zien uh, uh, eskutik duzien distentzia gutxi gora bera. Bai, eta hor behar dituzie sokak uh, nik doblatzen ditut hainitz bai. eh, bi artean ere aurrek ola, bieskoak emaitan bai. dituzie eta doblatzen duzie bai. eta gero moztu alde bako txak eh, Me beharko duzie aski hile eh, hainitz bon, biziki luzeago egiten alduzie pixka bat gustorat da ere eh, hori eh, uh, nik maiteut tamaina hori, luzeago gero uh, eta ahestan uh, sobera da. Ados? Eta, bon, zien kartoina sukatzen ari da, sukatzea delarik, uh, idekitzen duzie. Mahoina aldean delarik, hor, kola suria emanen duzie alde batetan, eta zaliaren lepoan, zien hileak kanporuntz emanen dituzie. Usi ah, Behar mm. duzie, barnera eta guti gora bora bost sentimetro lehena, kartoinaren gainean, en kola suria ongi eman, mhm. eta gainean pausatzen dituzie batean ondoan, batean ondoan, eh? Mhm. Txuku-txuku, ordan, hor bauzia, hor baten okupatzeko demora champion. <laughs> Pazientziako, ba, bultiatena, biziki untsa da. Eh, hori egina delarik, hartuko zuzie bigarren burua. Bai. Hor, anartean pistoleta kola emaiten nuzie berotzen. Mm -hmm. Eta bi buruak elgarren artean kolatuko dituzie. Hora, zientzaldien biloak, eh, hileak, eh, untsa lotuak izan dira kartoinari deia kolasuriekin, eh, bi kartoinak kolatzean ere, untsa tinkatu, mm -hmm. eh, rodan behar dira, bazterrez bazterregin, hasten bazizte denetan kolas beru amaiten, sukatuko da alde batetik, beste aldera mhm. eldo egin zine. da. Mhm. Eh, hasten zizte bazter batetik, erdian emaiten usia xiran, eta gero bazterretik. Eta hor lotuko usia biziki untsa, mm eta bi burrak ontsa lotuko dira. Mhm. Eta mm -hmm. hartuko zizte, eh, zien uh, buruak bizikile ederrak batituela. Mm -hmm. Bai. Eta biziki ongi ateratzen da baztegian, eh, alde batetik bestera, Bikain. Ah, bon, ba, mhm. gelditzen zauzie begiaren egitera. Mhm. Asiko ziste, oa, mendik ezakit begi bat marazten. Asiko ziste, begi etxia egitea. Mm -hmm. Nahi du egan egiten uzie uh, marra bat, pixka bat boro bildua, eta hor Hai. bekainak sortzen dituzie bakarrik, eh, begia. Eta gero nik gehitzen dut, eh, eh sudur edo... Sudur ziloa, bai, jenen dugu, ba? eta marratxipi bat hauaren dako, irinio baten emaiteko. Eh? Bistan dena. Eta guai, adar bakarra behar duzie, hori ebe dirdiratzen emaiten duzi, eta gero nahi duzienak gehitzen alduzi, batzuek likola bat eman dute kolorezkozko skotxekin ingurian, mm -hmm. eh, edo sokoa xingola batekin, edo paietak ere bari maitu mhm. zitinduz, gainetik kola eta paietak bota, eta dirdiratzua emaiten duzi. Bukatzeko, nik maitut eh, mugan lotzeko, ordan xingola polit bat hartzen duzi, eta parez pare, uh, eh, xilotipi bat egiten duzie, Eh, belagiaren gibelean. Eta hor, soka pasazten uzi bik hartain eh, trabes, bai. eh, trabez. Eta hor, lotzen alko uzi, uh, bati murian edo bortan edo... Izeiten bai. alda ere, eh, lugelako bortan izen emaitea eta barakigun horren lugela den. Eh. gauzak ah, izeiten aldira. ateratzen alda. Ah, dragoina iten mausie. Iten dragoina edo dinozoraren Euh, forma, salbu haua idekidek egiten duziela, ileak ez ditu, eh, dragoinak, eh, yes, ah, ordean. Horren ordez, ebe, eh, hortzak eginen dituzia, ordean, hortzak paper surekin moztu, bai. eta bi kartoinen artean ileak eman ordez, ebe, eh, hortzak ateazten dituzia. Eta emaiten du, efetu, 3D efetu bai. pitxipi bat, eta mi bat ere ateazten alduzia, edo sua, uh, voilà eh, gero agero Menan Baina bizik bi bururekin, elian artean, eta neuzien emaiten du zer dian. Hala, ebe, ez pausi deus ekon bak izi zer den, eh? zer egin behar den, nik den hau lartu dut, badakit, orai, eta, bon, errex eh, iludia ere ikusi dutela, zinez polita da, hori egiteko, biziki polita, eta nun nahi ezartzeko funtsian, alegera eta hartzen du, eta beraz, mila kolore Facebook horian, edo mm, blogean mile Zelina. Bai, leiter arte. Milesker Zelin eta Marienez, Inez, eskerrak ere emankizun untan parte hartu dutenei, sohutako idoia, Dona Paleuko Lui, Unai Wolfram Rekalt, Maite Landart, Baita, Egoa eta Leinaren Aita Txiriere. Izan zaitezte denak, biagarte!